Ka vend kati dytë dhe kur plotësohet kati dytë ka vend dhe kati tretë. Që nuk keni pse të shtrëngoheni shumë, mund të shkoni dhe në kat dytë ngjitni lart nga shkallët dhe dilni në kat dytë. Këtë domethënë ta kenë parasysh gjithë vëllezërit edhe pse duhet të shkruhet diçka aty faktikisht që përjashta që ta dinë ata të cilët nuk e dinë. Vazhdojmë me temën tonë për teuhidin. Temë e cila është tema kryesore dhe më madhështore në këtë gjithësi. është tema e njësimit të Allahu subhanehu ue ta'ala. Allahu i Madhëruar i cili është krijuesi i çdo gjëje, furnizuesi i krijesave, ai që ka në dorë jetën dhe vdekjen e tyre dhe çdo dëm e dobi është vetëm në dorën e tij. Njësimi i tij është gjëja më e rëndësishme për njeriun. Ai që e njëson Allahun ai fiton dhe ai i cili nuk e njëson atë ai ka humbur me një humbje të përhershme. Duke vërejtur argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, do vëmë re Që tauhidi është në dy forma ose dy lloje. Lloji i parë është tauhidi i dijes dhe lloji i dytë është tauhidi i veprës, i punës. Dhe vini veshin këtyre çështjeve o vëllezër, sepse këto janë çështjet më të rëndësishme të Islamit. Njohja e tauhidit është çështja më kryesore që duhet të njohë çdo person që i thotë vetes musliman. Dhe nuk justifikohet njeri me injorancë në këtë çështje që të thotë jo unë nuk e dija, jo unë nuk pata mundësi, unë isha i zënë, isha i preokupuar, isha duke u marrë me dynjan, nuk justifikohet tek Allahu i madhëruar, përderisa ai e ka mundësi ta mësojë dhe nuk dëshiron ta mësojë. Nuk justifikohet njeriu duke thënë që unë isha i marrë pas dynjas. Kjo është çështja më kryesore që duhet ta dijë çdo person që i thotë vetes tij musliman ose kot i thotë vetes tij musliman. Përndryshe kot i thotë vetes tij musliman. Tauhidi është dy lloje në bazë të vëzhgimit të përgjithshëm të argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit. Lloji i parë është tauhidi i dijes dhe lloji i dytë është tauhidi i veprave. Tauhidi i dijes është ka për qëllim, kanë treguar dijetarët, qëllimi është që njeriu ta njësojë Allahun në dijenin e tij, ta di atë që i takon Allahu të Madhëruar dhe ta pranojë atë me zemrën e tij. Edhe tauhidi i veprave është që veprat e tij njeriu, të cilat quhen adhurim, ato vepra që quhen adhurim, t'ia dedikojë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Tek lloji i parë tauhidit të dijes hyjnë tre gjëra. Ta njësosh Allahun e Madhëruar në emrat e Tij të bukur. Të besosh që emrat e Tij janë ato që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe Sunet. E dyta është ta njësosh Allahun në cilësitë e Tij të plota, në të cilat nuk ka mangësi në asnjë aspekt, ta njësosh duke i pohuar ato cilësi. Pa i deformuar ato dhe pa i shëmbëllyer ato me cilësitë e krijesave, sepse Allahu nuk ka shembull. Dhe krijesat nuk i ngjajnë Allahut dhe Allahu nuk i ngjan krijesave. E para është edhe njëherë ta njësosh Allahun në emrat e tij, e dyta ta njësosh Allahun në cilësitë e tij dhe e treta është ta njësosh Allahun në veprat e tij. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, I vetmi i cili jep jetë dhe ua merr shpirtin krijesave. I vetmi i cili ka në dorë dëmin dhe dobinë e krijesave. Edhe këto çështje janë pjesë e domosdoshme e besimit të muslimanit. Të gjithë ne duhet ta njohim këtë çështje në mënyrë të përgjithshme dhe duhet ta njohim edhe disa detaje të kësaj çështje, të cilat do vijnë në hutbe të ardhshme inshallah. Duhet të besojmë që Allahu është I vetëm në emrat e Tij, i vetëm në cilësitë e Tij, edhe i vetëm në veprimet e Tij, vetëm Ai krijon, vetëm Ai di gajbin, vetëm Ai ka në dorë dëmin dhe dobinë e krijesave, edhe vetëm Ai furnizon krijesat. Edhe çështjet e ngjashme me këto të cilat i përfshin fjala që janë veprat e Allahut subhanahu wa taala. Njësimi i Allahut në këto çështje është që njeriu ta di në formë të sigurt Që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka këto dhe nuk i ngjan krijesave, as krijesat nuk i ngjajnë atij dhe nuk lejohet t'i mohojë ato, por duhet t'i pranojë. Edhe mohimi i njërës prej tyre e nxjerr njeriun nga feja islame. Dhe lloji i dytë i tauhidit është tauhidi i veprave, që njeriu Ato vepra të cilat i ka quajtur Allahu adhurim, t'ia dedikojë vetëm Allahut subhanuhu teala. Lutjen t'ia dedikojë vetëm Allahut. Mos i lutet askujt tjetër veç Allahut. As të vdekurve, as të gjallëve, as kri, as një lloj krijese tjetër përveç Allahut subhanuhu teala, vetëm Allahu e meriton që ti t'i lutesh. Dhe ai është krijuesi dhe nuk është krijesë. Dhe ai ka në dorë çdo gjë dhe nuk është si krijesat e tij. Lejse kemithlihi shej, nuk ka si ai asgjë. Gjithashtu, t'ia dedikosh atij lutjen, agjërimin, namazin, sadakan, dhe çdo vepër ta bësh me sinqeritet vetëm për të arritur kënaqësinë e tij. Këto janë një pjesë e atyre veprave të cilat njeriu duhet t'i bëjë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe kryerja e tyre për Allahun quhet adhurim, Edhe kush i bën ato vetëm për Allahun quhet njësues, edhe kush i bën ato për dikë tjetër veç Allahut, duke e bashkangjitur ato me Allahun ose vetëm për dikë tjetër veç Allahut, ai quhet mushrik, mohues i të vërtetës, i ka bërë shok Allahut subhanahu wa taala dhe vendi i tij është në xhehenem nëse nuk pendohet para vdekjes. Allahu subhanahu wa taala ka folur për teuhidin në Kur'an gjerë dhe gjatë. Dhe ua ka sqaruar atë njerëzve me argumente të shumta. Edhe me shembuj të shumtë që ata ta kuptojnë atë. U ka sjellë nga të gjitha llojet e shembujve, të cilët janë të nevojshëm për njeriun që ai të kuptojë rëndësinë e teuhidit dhe peshën e rëndë që ka shirku, edhe sa gjynah i rëndë është ai tek Allahu subhanahu wa taala. U ka sjellë atyre argumenta nga vetet e tyre, argumente nga krijesat e tjera, argumente nga qiejt, nga toka, nga dielli, hëna, nata, dita, i ka bërë Allahu të gjitha argumente për njeriun, që ai të kuptojë me anë të këtyre që krijuesi i cili e meriton të adhurohet është vetëm Allahu. Ai është i vetmi krijues dhe vetëm ai e meriton të adhurohet. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an Nuk u ka sjellë shumë argumente njerëzve që ai është vetëm krijues, sepse kjo është çështje e qartë dhe ua tregon njerëzve në mënyrë të të sigurt që ai është krijues, pa u vonuar në argumentimin që ai është krijues dhe nuk ka krijues tjetër, sepse kjo është çështje shumë e qartë. Aq sa profetët u thoshin popujve të tyre, "A fi Allahi shakkun fatiris-samawati wal ard?" A ka dyshu, a ka dyshim në krijuesin e qiejve dhe tokës, domethënë që nuk dyshonte kush që Allahu është krijues. Aq sa dhe mushrikët e Mekës e pranonin që vetëm Allahu është krijues. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Nëse ti i pyet ata mushrikët e Mekës në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, Kush i ka krijuar ata, ata do thonë Allahu, atëherë përse shpifin duke i bashkangjitur Allahut diçka tjetër në adhurim? Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka sjell shumë argumente në Kur'an, në të cilat u sqaron njerëzve që ai është krijues, ai është furnizues, ai është rregulluesi i çdo gjëje. për t'u treguar përderisa Allahu është i tillë dhe ju e pranoni këtë me anë të kësaj duhet që të shkoni tek e dyta që është ta adhuroni vetëm Allahun. Përderisa vetëm Allahu është krijues, përderisa vetëm Allahu është furnizues, përderisa vetëm ai ka në dorë çdo gjë në univers, atëherë vetëm ai meriton të adhurohet. Këto i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala shumë edhe në forma të ndryshme, forma e parë e argumentimit Për çështjen e adhurimit vetëm Allahu subhanahu wa taala është çështja e argumenti i krijimit. Ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që vetëm ai është krijues dhe përderisa është vetëm ai krijues, vetëm ai e meriton të adhurohet. Ka thënë Allahu i madhëruar: "Wa qalu ittakhadha wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu bal lahu ma fi as-samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Thot Allahu i madhëruar, ata thanë Zoti Allahu ka fëmijë, kështu thanë. I pastër është Allahu, Ai ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Është pronë e Tij. Edhe çdo gjë është nënshtruar Atij, Bediu samawati wal-ard. Ai është shpikësi i qiejve dhe i tokës. Ka shpikur Allahu subhanahu wa taala, i ka bërë të pashembullta qiejt dhe tokën. Do nuk kanë pas shembull të përparshëm qiejt dhe toka, i ka bërë Allahu nga asgjëja qiejt dhe tokën. Dhe përderisa Allahu subhanahu wa taala qenka krijuesi i tyre, thot nuk ka Allahu fëmijë. Domthonë mos adhuroni atë person të cilin e pretendojnë njerëzit që ai është fëmija e Allahut, se Allahu nuk ka fëmijë. Sepse është i vetmi krijues dhe dikush tjetër nuk ka krijuar. Po të krijonte dikush tjetër, ai do quheshe i adhuruar dhe do kishte më shumë se një. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala Mattakhadha Allahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah. Nuk ka pas Allahu fëmijë dhe nuk ka pas të adhuruar dhe as nuk ka të adhuruar tjetër me të, thot. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Thot, edhe sikur të kishte, sikur thot, të kishte të adhuruar tjetër veç Allahut, atëherë çdo i adhuruar do merrte krijesat e veta në vete. Prej këtij ajeti kuptohet e para gjë e njëjë që ai i cili duhet të adhurohet ai patjetër që duhet të krijojë. Se përndryshe nuk e meriton të adhurohet. Edhe përveç Allahut askush nuk krijon. Dhe këtë lloj gjëje e kanë pranuar edhe mushrikët e Mekës. Dhe përderisa vetëm Allahu krijon, atëherë vetëm ai e meriton të adhurohet. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq." Atëherë thotë do shkonte çdo idhull, çdo i adhuruar do merrte atë që kishte kriju vet, po të kishe pas më shumë se një të adhuruar të vërtetë në dynja, në univers. Dhe do përpiqeshin që të mundnin njëri tjetrin. Subhanallahi amma yasifun i pastër është Allahu nga ajo që i shoqërojnë. Dhe përderisa nuk shikon çrregullime në univers dhe nuk shikon zënka të universit me njëri tjetrin, kupto prej kësaj që Gjithë ky sistem i njëjtë që ecën në univers tregon që Ai i cili e ka krijuar është vetëm Një. Edhe përderisa ai që ka krijuar është vetëm Një, atëherë vetëm Ai është i cili e meriton të adhurohet. Kjo është një prej mënyrave që tregon Kur'ani në të cilën na shpreh neve që vetëm Allahu subhanahu wa taala e meriton të adhurohet me anë të krijimit të krijesave. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O ju njerëz, Adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve. Po, ta adhurojmë, pse ta adhurojmë? Sepse ju ka krijuar. Adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve. Kanë thënë dijetarët, ky është urdhri i parë që ka dhënë Allahu i Madhuar në Kur'an, në të cilin urdhri i parë në përgjithësi, në gjithë Kur'anin në të cilin tregohet dhe urdhërohet njeriu për ta adhuruar vetëm Allahun subhanuhu teala, pa i bërë Atij shok Edhe arsyeja përse duhet ta adhurojë është sepse vetëm Allahu është krijuesi, është furnizuesi, i cili ua ka shtruar njerëzve tokën, ua ka bërë të përshtatshme për jetë, u ka zbritur shiun nga qielli e me radhë. Kjo është mënyra e parë e argumentimit të Kur'anit për çështjen e tauhidit. Mënyra e dytë që ka përdorur Kur'ani për çështjen e njësimit të Allahut subhanuhu teala është që Allahu i madhëruar ka treguar Kemi vendosur në tokë përforcuese, domethënë malet, që të mos lëkundet toka. Domethënë toka nuk lëkundet. Edhe kemi vendosur në të rrugë që ju të udhëzoheni. Edhe kemi bërë qiellin, e kemi bërë strehë të mbrojtur. Por ata largohen nga argumentet e Allahut subhanuhu teala. Domethënë, Allahu i madhuar me anë të këtyre argumenteve që u tregon kemi bërë këtë, kemi bërë këtë, kemi bërë këtë, u tregon njerëzve këto përderisa ju i pranoni që ka bërë Allahu. Atëherë, A mundet dhe a ka mundësi që njeriu me logjikë të barazojë dikë tjetër që nuk ka bërë asgjë prej këtyre, ta barazojë me Allahun subhanuhu teala? Prandaj dhe Allahu i madhëruar thotë në disa ajete mushrikëve: "Hadha khalqullah, fa aruni madha khalaqa alladhina min dunih." Ky është krijimi i Allahut. Dhe ju më tregoni çfarë kanë krijuar ata që ju u drejtoheni dhe adhuroni përveç Tij. Çfarë kanë krijuar ata? Më pas thot Allahu i madhëruar po në këtë sure thot inna shirka la zulmun adhim, shirku është padrejtësi e madhe. Të barazosh atë që krijon me atë që nuk krijon. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq. Afa la tadhakkarun. A është njësoj si ai që krijon dhe ai që nuk krijon, a nuk përkujtoheni o njerëz, o njerëz? Me anë kësaj Allahu i madhëruar tregon njerëz përderisa Allahu është i vetmi që krijon, atëherë është i vetmi të cilit duhet t'i drejtohen njerëzit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka vendosur tokën dhe e ka bërë atë të përshtatshme për jetë. Edhe ka vendosur malet që toka mos lëkundet, e ka bërë rrugët për njerëzit, e ka bërë qiellin mbrojë, dhe domethënë ka i ka sistemuar në lloj forme të tillë që njeriu ta ketë përshtatshme për të jetuar në ta. Edhe ka vendosur tokën në mes të universit për t'i treguar njeriut që toka ka një lloj përkujdesje të veçantë që nuk e ka asnjë lloj, nuk e ka asnjë lloj krijese tjetër. As dielli, as hëna, as yjet e me radhë. Toka ka një përkujdesje të veçantë, tepër të veçantë në univers. Edhe gjithë kjo tregon që përderisa paska një përkujdesje të veçantë, që është Allahu subhanahu wa taala i vetëm i cili meriton të adhurohet, sepse kjo është përkujdesja e tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar dhe argumentet e qiejve Thotë inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Thotë me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe tokës. Edhe ndërrimin e natës dhe ditës ka argumente për të zotët e mendjeve. Për ata të cilët meditojnë, argumente për çfarë? Argumente të cilat tregojnë që vetëm Allahu është ai që e meriton të adhurohet dhe askush tjetër veç tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që një prej argumenteve të tij është dhe dielli dhe hëna. teuhidit të parë, njohjes se vetëm Allahu është krijues dhe furnizues dhe rregullues i çdo gjëje, i kalon njerëzit tek e dyta që është përderisa vetëm ai është i tillë, vetëm atë adhuroni, vetëm atij drejtohuni. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në surën Naml këto argumente dhe i ka përfshirë ato në disa ajete. Fillon thotë Allahu subhanahu wa taala: "Amman khalaqa as-samawati wal-ard?" Kush ai që krijoi qiejt dhe tokën? Wa anzala lakum min as-samai ma'a dhe ju zbriti juve nga qielli shi. Fa anbatna bihi hadaiqa dhat bahja dhe ju dhe dhe me anë të tij shiu thotë mbijnë kopshte të bukura. A ilahum ma Allah. A ka të adhuruar tjetër me Allahun? të palëvizshme. Kush e bëri që në në në rrugët e tokës të kalojnë lumejt? Kush bëri që malet të vendosen në tokë? Dhe kush vendosi pengesë mes dy mes dy mes dy deteve? Pastaj thotë, a ka të adhuruar tjetër me Allahun? Domethënë përdorë pyetjet retorike njëra pas tjetrës, për të thënë njeriut kush i bëri këto, kush i bëri këto, nëse të gjithë thonë po, po i ka bërë Allahu, atëherë a vlen që të adhurohet dikush tjetër me Allahun subhanehu ue teala? A vjen a vlen që t'i lutesh dikujt tjetër përveç Allahut kur ai tjetri është krijesë me fillim dhe me fund? Sikurse nuk e pati në dorë fillimin e vet, por e kishte Allahu në dorë fillimin e tij, nuk ka në dorë as fundin e vet, e jo më të ketë në dorë fillimin dhe fundin e të tjerëve. Pastaj thot Allahu i madhëruar, Kur qielli është pllakosur mbi tokën dhe i duket njeriut sikur nuk ka ngelur më jetë për të. Kur njeriu është në momentin më të vështirë të jetës së tij, kur i vijnë rreziqet nga të gjitha anët, kur e ka humbur shpresën prej të gjithë krijesave, në ato momente i drejtohet vetëm kujt Kush thotë, Vetëm Allah, vetëm o Allahut. Kush i përgjigjet në këto momente përveç se Allahu subhanahu wa taala? Tregojnë dietarët, ka qenë një person në kohën e sahabëve dhe shkon në udhëtim. Dhe rrugës po po udhëtonte vetëm e takon një kusar. Edhe i thot Unë do të të vras. I thotë ky personi, merre pasurinë time dhe më lër të iki. I thotë ai jo, unë do të të vras patjetër, thotë. Pasurinë e kam të marrë. I thotë ai përderisa e ke bërë, ke bërë ndërmend të më vrasësh patjetër, atëherë më lër të fal dy rekatë. Dhe fillon fal dy rekatë dhe i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala me sinqeritet në ato momente. Këtë histori e ka treguar Ibn Qayyim në librin e vet Jawab al-Kafi, përgjigjja e plotë ose Dawa Dawa, shërimi dhe ilaçi, ose ilaçi dhe shërimi, siç është përkthyer në gjuhën shqipe, thotë iu lut Allahut subhanahu wa taala dhe pa mbaruar selamin, pa dhënë selam akoma, thotë vjen një kalorës i veshur me rroba të bardha. Dhe i afrohet atij personit kusar dhe e godet atë me heshtë. Mbasi jep selam e pyet ky person thotë kush je ti thotë o robi i Allahut. Thotë unë jam një melek më ka dërguar Allahu nga qielli i katërt mbasi Allahu e dëgjoi lutjen tënde kur ti iu lute atij në këto momente të vështira. Ky është një rast. Edhe mbase shumë prej nesh kanë provuar raste të tilla kur ata i janë lutur Allahut subhanahu wa taala me sinqeritet. Madje Allahu i madhëruar edhe mosbesimtarëve Derisa thotë ata ecin me anije dhe lundrojnë me një erë të mirë dhe gëzohen prej saj. Ja'atha rihun asif. Atë u vjen një erë, një erë furtune. Wa ja'ahum al-mawju min kulli makan dhe u vijnë dallgë nga të gjitha anët. Falamma anjahum idha hum yabghun fi al-ard. Dhe kur ata i shpëton Allahu i Madhëruar, ata bëjnë padrejtësi në tokë. Ya ayyuha an-nas, inma baghyukum ala anfusikum mata al-hayat ad-dunya. O njerëz, padrejtësia që ju i bëni vetvetes tuaj është vetëm kënaqësi e kësaj jete. Vetëm kënaqësi e kësaj jete, pastaj do ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala t'jepni llogari. Kështu Allahu i Madhëruar i sjell argumentet për njerëzit që ata të zgjohen nga gjumi dhe të kuptojnë se kush e meriton adhurimin. Po u treguar njerëzve kush u përgjigjet juve o njerëz kur ju jeni ngushtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Am man yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah. Kush i përgjigjet atij që është në vështirësi dhe e largon të keqen, a ka të adhuruar tjetër me Allahun? A meriton dikush tjetër që të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala dhe që njeriu t'i drejtohet atij e t'i përgjërohet sikurse duhet t'i përgjërohet Allahut subhanahu wa taala? A ilahum ma Allah? I bën Allahu pyetje logjikës së pastër njerëzore që njeriu të zgjohet nga gjumi, por shumica e njerëzve janë gjumë dhe nuk zgjohen. Edhe argumente të tjera të tilla të tilla të cilat tregojnë në formë të prerë që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili e meriton të adhurohet. Sepse ai është i cili ka krijuar, furnizon krijesat, ka në dorë dëmin e dobinë e tyre, Edhe Ai është i cili ka emra të bukur dhe cilësi të larta. Allahu i madhëruar është ai që e meriton të adhurohet jo vetëm sepse ai na ka krijuar neve, por dhe sepse ai është i plotë në të gjitha aspektet. Dhe shikoni njeriun. Njeriu me natyrën e tij e do diçka të bukur, diçka të mirë. Kur shikon një person që ka dije, e do për dijen e tij. Kur shikon një person që është i bukur, e do për bukurinë e tij. Kur shikon një person që është i fortë, e do për forcën e tij. Kështu e ka krijuar Allahu njeriun. Po kur njeriu e njeh Allahun e madhëruar dhe e di që Allahu subhanahu wa taala është më i bukuri. Edhe emri i tij është El Jamil. Po kur e di që Allahu është i plotfuqishmi dhe emri i tij është El-Qawi El-Matin. Po kur e di që Allahu subhanahu wa taala është më i urti dhe emri i tij është El-Hakim, që çdo gjë e vendos në vendin e vet. Po kur e di që Allahu i madhëruar nuk i bën padrejtësi askujt dhe çdo gjë që vepron ai me krijesat e tij është ose drejtësi me ta ose mëshirë. Kur njeriu e njeh Allahun në këtë lloj forme, nuk i ngelet gjë tjetër vetëm se që ta adhurojë atë, dhe t'i nënshtrohet atij me zemrën e tij me një dashuri të plotë që nuk i takon askujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Këto janë argumentet që i jep Allahu subhanahu wa taala për zotët e mendjeve në Kur'an, edhe i ka shprehur profeti sallallahu alaihi wasallam duke ua lexuar ato njerëzve argumentet para të cilave nuk i ngelet njeriu vetëm se dorëzohet. Edhe nuk i kundërshton ato vetëm se ata të cilët janë mendjemëdhenj dhe janë kryeneçë përpara argumenteve të Allahut subhanahu wa taala, me anë të cilës me anë të kësaj kryeneçësie ata do meritojnë xhehenemin. Lus Allahun e madhëruar të na bëjë prej njësuesve të vërtetë. edhe për poshtërsinë e shirkut me të gjitha llojet e vet. Dhe u ka sjell dhe shembuj me anë të të cilave Allahu subhanahu wa taala ua parafytyron njerëzve shëmtinë e madhe që ka shirku. Dhe ua pa ua parafytyron që ta që të përpiqen sikur po e shikojnë me sytë e tyre ta kuptojnë teuhidin dhe madhështinë dhe bukurinë e tij. Prej çdo shembulli, fa aba aktharu an-nasi illa kufura, por shumica e njerëzve këmbgulën tek kufri, tek mohimi. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Këto janë shembujt që i sjell Allahu i Madhëruar për njerëzit dhe ato i kuptojnë vetëm dijetarët. Vetëm njerëzit e ditur të cilët e njohin të vërtetën. Edhe shembujt më të shumtë që ka sjellë Allahu i madhëruar në Kur'an janë shembujt e tauhidit dhe shirkut. Edhe ato janë shembuj që me të vërtetë e meritojnë që njeriu të qëndrojë në to dhe të meditojë thellë, sepse ai që mediton to është njeri me logjik. Ai që mediton në to, ai është dietar i vërtetë. Edhe ai që i kupton ato, ai është njeri i fituar tek Allahu subhanuhu teala nëse i zbaton ato. Thot Allahu i madhëruar, ju ka sjellë juve shembull Allahu subhanahu wa taala shembullin e shirkut, shembullin e shokvënies dhe barazisë që i bëhet Allahut madhëruar në adhurim. Thot ju ka sjellë juve shembull prej vetëve tuaja. A keni ju flet për skllevërit? Do shikoni te skllevërit, por një person e blen e blen një skllav dhe e bën pronë të tijën. Dikur ka pas skllevër, sot nuk ka skllevër më. Kur ka pasur njerëzit e blinin me pare skllavin dhe e përdorte atë për punët e tij. Edhe thotë Allahu i madhëruar, a keni ju thot ndër skllevërit që keni ju thot? A i keni ndonjë prej tyre ortak në pasurinë tuaj? Domethënë që është skllav, të cilin ti ke blerë me lek, dhe është prona jote. A është ai ortak me ty në pasurinë tate dhe në pushtetin tënd, edhe drejton siç drejton ti dhe jep urdhra si puna jote kur është skllavi jot? Dhe a keni ju frikë prej tyre, prej robërve, domethënë prej skllevërve tuaj, siç keni frikë prej rivalëve tuaj? Thotë Allahu i madhëruar në fund fare, kështu ne ua sjellim argumente për ata që kanë logjikë. Tregon Allahu i madhëruar që shembulli i atij që i bën shok Allahut të madhëruar, shembull, ky është shembull. Shembulli është si një person i cili e ka blerë një skllav. Dhe skllavi i tij skllavi i tij përpiqet që të marrë rolin e zotërisë. Edhe e merr pasurinë e zotërisë pa pyetur atë dhe thotë unë jam pronar. Edhe fillon zotëria vetë ta ketë frikë atë. Kjo lloj gjëje s'ekziston. Këtë tregon Allahu për tregu njerëzve, po nuk ekzistoi kjo, atëherë ndërmjet Allahut dhe krijesave në mënyrë më të më absolute nuk mund të ekzistojë. Kur ndërmjet krijesave nuk ekziston, domthonë nuk ka mundësi që një person të ketë skllavin e tij edhe ai të jetë i barabartë me të Të ketë në, në, në pasurinë që ka zotëria e tij, të ketë të ketë ai të drejtë të bëjë çfarë të dojë me ta. Të urdhërojë siç urdhëron zotëria e tij. Thotë thotë o njerëz, ju s'e pranoni këtë lloj gjëje me skllevërit tuaj. E si e pranoni ju këtë lloj gjëje me Allahun subhanahu teala? Si pranoni ju që një krijesë, e cila është krijesë, ka fillim dhe ka fund? Si pranoni që ta barazoni këtë krijesë që është pronë e Allahut ta ta barazoni me Allahun që është krijuesi dhe poseduesi i çdo gjëje? Kur ju nuk e pranoni veten tuaj që skllevërit tuaj të ngrihen në gradën tuaj, këtë nuk e pranoni. Atëherë si pranoni për Allahun shok? E sjell këtë shembull Allahu subhanahu teala për njerëzit që logjikojnë. Kjo tregon që ata njerëz që nuk e kuptojnë këtë lloj shembulli dhe nuk përfitojnë prej tij rëndësinë e teuhidit, ata nuk logjikojnë. Dhe kjo nuk është e rëndë, mos t'u duket kjo fjalë që po them e rëndë, se kjo është fjalë e Allahut. Thotë kedhalik nufassilu al-ayati liqawmi yaqilun. Kështu ne i shpjegojmë ajetet dhe i sqarojmë ato për popullin që logjikon. Kjo tregon që ai që nuk i kupton këto argumente, ai nuk logjikon. Edhe kjo është gjendja e shumicës së banorëve të zjarrit. Lehum kulubun la yafqahuna biha. Ata kanë kanë zemër, por nuk logjikojnë me to. Po t'i kuptojnë ato argumente të Allahut, do bëheshin besimtarë. Por nuk i kuptojnë, pse, se nuk duan të kuptojnë, ngaqë janë të zhytur në dashurinë pas dynjas, pas idhujve, për shkak të gjun të gjunafeve të tyre dhe pisllëkut të tyre shpirtëror Allahu subhanahu wa taala i ka çuar ata në këtë pikë sipas asaj që meritojnë ata me urtësinë që di Allahu subhanahu wa taala tek ata Lus Allahun e madhëruar, na bëjë prej njësuesve të vërtetë, na bëjë prej atyre që kuptojnë shembujt që, që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, dhe shembujt që ka dhënë profeti sallallahu alaihi sallam në hadithe të sakta për të për rëndësinë e teuhidit, edhe për peshën e rëndë që ka shirku dhe shëmtinë e madhe që ka ai.